Otrā nodaļa. Ko Lūsija redzēja Nārnijā? Labvakar, sacīja Lūsija, bet Fauns bija ļoti aizņemts. Viņš vāca kopā savus sainīšus un neko neatbildēja. Savāca savu mantību, viņš viegli paklanījās Lūsijai. Labvakar, labvakar, beidzot atbildēja Fauns. Piedodiet, es negribu būt pārāk zinkārīgs, bet ja nekļūdos, jūs esat Ievas meita? Mani sauc Lūsija, viņa atbildēja, īsti nesaprastam, ko Fauns jautājas. Bet jūs esat, atvainojiet, vai jūs esat tā saucamā meitene? Fauns vaicāja. Protams, es esmu meitene, Lūsija atteica. Vai tiešām jūs esat cilvēks? Protams, cilvēks, joprojām mazliet apjukus atbildēja Lūsija. Bez šaubām, bez šaubām, sacīja Fauns, kāds es esmu muļķis, bet es nereiz neesmu sastaps ne Ādama dēlu, ne Ievas meitu. Esmu sajūsmā, tas ir... Pēkšņi viņš apklusi, kā būtu gribējis teikt kaut ko iepriekš neparedzētu, bet laikus atcerējies. Esmu sajūsmā, sajūsmā, viņš turpināja. Atļausiet iepazīties, mani sauc Tamnus. Ļoti priecājos ar jums iepazīties, mister Tamnus, Lūsija sacīja. Atļausiet jautāt, ak, uh, Lūsija ievasmeita, kā jūs nokļuvāt Nārnijā? Kur? Kādā Nārnijā? jautāja Lūsija. Nārnija ir zeme, Fauns paskaidroja, kurā mēs pašlaik atrodamies. Tā plešas no laternas staba līdz milzīgajai kēras paravēles pilī pie austrumu jūras, un jūs, vai jūs nākat no pirmatnīgajiem mežiem rietumos? Es, es atnācu caur drēbju skapi no tukšās istabas, Lūsija sacīja. Ak, skumīgā balsī iesaucās misters Tamnus. Ja es vēl mazs fauns būdams būtu pienācīgi mācījies geogrāfiju, tad tagad noteikti zinātu visu par šīm svešajām zemēm. Nu jau par vēlu. <laughs> Tas nemaz nav zemes, ar pūlēm smieklis valdīdam iebild Lūsī. Tas ir tikai dažu soļu attālumā no šejienes. Kaut gan es vairs neesmu pārliecināta. Tur tagad ir vasara. Bet šeit Nārnijā ir ziema, teica misters Tamnus, un tā ilgs tev veselu mūžību, un mēs abi saukstēsimies, ja ilgi stāvēsim un runāsim sniegā. Ievas meita no tālās ukšās istabas zemes, kur gaišajā reibju skapju pilsētā valda mūžīgā vasara, vai jūs nevēlētos iedzert kopā ar mani tasitējas? Liels paldies, mister Tamnus, Lūsija atteica, bet man jau laiks doties atpakaļ. Es dzīvoju tepat netālu, teica Fauns, pie manis ir ļoti silti, kamīnā deg uguns, un ir grauzdētas maizītes un, un sardīnas un kūka. Jūs esat ļoti laipnas, Lūsija atbildēja, bet es nedrīkst ilgi kavēties. Ja jūs ievasmeit pieķertos man pie elkoņa, teica misteris Tamnus, es turētu lietu sargu virs mums abiem. Lūdzu, uz šo pusi, iesim? un tā Lūsija devās ceļā cauri mežam roku rokā ar šo neparasto būtni, it kā viņi būtu pazīstami visu mūžu. Viņi nebija tikuši necik tālu, kad zeme zem kājām kļuva nelīdzena, visapkārt parādījās lieli akmeņi, te ceļš veda kalnā, te no kalna lejā. Ejot pa kādu nelielu ieleju, misters Tamnus pēkšņi pagriezās sānis. Šķit, ka viņš adursies pret neparastu varenu klinti, bet, kad viņi pienāca tuvāk, Lūsija saprata, ka stāv pie ieejas alā. Viņa iegāja iekšā. Kamīnā dega uguns, un spilgtajā gaismā Lūsijai apžilba acis. Mister Stamnus pieliecās, ar mazām spožām knaiblītēm izņēma no uguns degošu pagalu un iedzināja lampu. Tas būs ātri, viņš noteica, un tūliņ uzlika teikanu uz uguns. Lūsija nodomāja, ka tik jaukā vietā kā šī viņai nekad nav nācies nokļūt. Tā bija maza, sausa, tīra ala ar iesarkanu akmens sienām. Uz grīdas paklājas divi mazi krēsli, viens man, otrs manam draugam, skaidroja misters Tamnus, galds un virtuves skapis, virs kamīna kāda sirma fauna portrets. Alas stūrī atradās durvis, kas pēc Lūsijas domām ved uz mister Tamnus guļam istabu, bet blakus tām grāmatu plaukts. Kamēr fauns klāja tējas galdu, Viņa lasīja grāmatu nosaukumus. Silēna dzīve un vēstules, nimfas un to paražas, cilvēki, mūki un mešsargi, plaši izplatītu leģendu izpēti. Vai cilvēks ir mīts? Lūdzu, ievas meita, Fauns aicināja pie galda. Tējas galds bija patiesi brīnišķīgs, gan brūnas, mīksti novārītas olas, katram pa vienai, gan grauzdēts maizīts ar sardīnēm, gan sviests, gan medus un par ar cukura glazūru pārlieta kūka. Kad Lūsija bija piekusus no ēšanas, Fauns sāka stāstīt par brīnišķīgo dzīvi mežā, par dejām pusnaktīs, kad no avotiem iznāk nīmfas un no kokiem nokābi drijādas, lai dejot ar fauniem, par dzīšanos pakaļ sniegbaltajam briedim, kas izpilda katru vēlēšanos, ja izdodas to noķert, par dzīrēm un dārgumu meklēšanu kopā ar sarkanajiem rūķīšiem šahtās un dziļajās pazemes alās. Par vasaru, kad zaļo mešs un uz sava rasnā ēzeļa ciemos jāja vecais cilēns, bet dažreiz ierodas pats baks. Kad upēs ūdens vietā plūst vīns un viss mešs līksmo nedēļām ilgi. Bet tagad ir nepārtraukta ziema, viņš skumji piebilda. Tad fauns no Putrāļa, kas stāvēja uz virtuves skapīša, izņēma savādi mazu flautu. Tā izskatījās kā no salmiem darināta un sāka spēlēt. melodija Lūsijai izraisīja vēlēšanos gan raudāt, gan smieties, gan dejot, gan iemigt, visu reizē. Droši vien pagāja neviena viena stunda, līdz meitene atguvās un sacīja, ak, mister Tamnus, man ļoti negribas jūs pārtraukt, un man ļoti patīk melodija, bet, nu, man tiešām jādodas uz mājām, es taču ienācu uz pāris minūtēm. Tagad jau par vēlu, atbildēja Fons, nolikdams flautu un skumji pamādams. Par vēlu? Pielēkdam kājās pārjautāja Lūsija. Viņai kļuva baisi. Ko jūs ar to gribat teikt? Man tūdaļ jādodas uz mājām. Tur droši vien visi par mani jau noraizējušies. Pēc brīža viņa iesaucās. Mister Tamlus, kas notika? Fauna brūnajās acīs bija sariesušās asaras, kas pēc mirkļa jau tecēja pār vaigiem un pilēja no degungala. Visbeidzot viņš aizsedz seju ar rokām un sāka skaļā balsī gauži raudāt. Mister Tamnus! Mister Tamnus! Bezgal uztraukusies atkārtoja Lūsija. Nevajag! Neraudiet, kas noticis! Jūs slikti jūtaties? Mīļais Mister Tamnus, lūdzu, pastāstiet man, kas noticis! Tomēr Fauns joprojām raudāja, it kā viņam sirds plīstu pušu un pat tad, kad Lūsija pienāca klāt, apskāva viņu un iedeva savu kabatslakatiņu. Viņš nespēja rimties. Fauns paņēma meitenes kabatlakatiņus, laucījis seju, un, kad tas kļuva gluži slapš, izgriez to ar abām rokām. Drīz vien Lūsija stāvēja lielā peļķē. Mister Tamnus! Lūcija skaļi iekliedz faunam ausī un sapurnāja viņu rīmstieties, tūliņ pat rīmstieties, jums vajadzētu kaunēties, tik liels fauns un raud, kādēļ jūs tik briesmīgi raudat? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, elsoja misters Tamnus. Es raudu, jo es esmu ļoti ļauns fauns. Es gan nedomāju, ka jūs esat ļauns fauns, atbildēja Lūsija. Man šķiet, ka jūs esat ļoti labs fauns. Jūs esat visjaukākais fauns pasaulē. Ai, ai, jūs tā nerunātu, ja zinātu, joprojām elsodams sacīja mister Stamnus. Nē, es esmu ļauns fauns, par mani ļaunāku faunu šajā pasaulē nekad nav bijis. Bet ko jūs ļaunu esat izdarījis? Lūsija jautāja. Mans vecais tēvs, Mr. Stamnus sacīja, tas ir viņa portrets virs kamīna. Viņš nekā to nebūtu izdarījis. Ko izdarījis? Lūsija pārvaicāja. To, ko es izdarīju, atteica Fauns. Es iestājos Baltās raganas dienestā. Lūk, ko es izdarīju. Baltā ragana man maksā. Baltā ragana? Kas tā tāda? Viņa ir pakļāvusi visu nārnī. Tā ir viņa, kuras dēļ mums ir mūžīga ziema, mūžīga ziema, nekad nav Ziemassvētku. Vai varat to iedomāties? Cik briesmīgi, noteica Lūsija, bet par ko viņi jums maksā? Tas jau ir tas briesmīgākais. Misters Tamnus sāpīgi ievaidēdamies sacīja, es esmu bērnu zaglis, lūk, kas es esmu, paskatieties uz mani ievas meitu. Vai jūs ticat, ka es spētu mežā sastapt nabaga nevainīgu bērnu, kurš man nav nekā ļauna nodarījis apmānīt, izlikdamies draudzīgs, uzaicināt savā alā, iemidzināt un pēc tam atdot baltajai raganai? Nē, Lūsija sacīja, es esmu pārliecināta, ka jūs nespējat tā rīkoties. Bet es esmu tā rīkojies, Fauns atbildēja. Tas, protams, tas lēni noteica Lūsija. Viņa gribēja būt patiesa, bet reizē arī nepārāk bārga pret faunu. Bija ļoti slikti, bet tā kā jūs tik ļoti nožēlojat savu rīcību, esmu pārliecināta, ka nekad vairs tā nedarīsit. Ievas meita, vai jūs tiešām nesaprotat, fauns jautāja. Nevis esmu izdarījis, bet daru to tagad, šajā brīdī. Ko jūs ar to gribat teikt? Lūsija kļūdam balta kā krīts iekliedzās. Jūs esat tas bērns, mister Stamnus turpināja. Baltā ragana man pavēlēja, ja mežā satieku Ādama dēlu vai Ievas meitu, man tie jāsaķer un jādod viņai. Un jūs bijāt pirmā, ko es satiku. Es izlikos par jūsu draugu un uzaicināju stēju, bet īstenībā visu laiku gaidīju, ka jūs iemiksiet, lai varētu iet un viņai visu izstāstīt. Jūs taču to nedarīsiet, mister Tamnus, iesaucās Lūsija. Jūs to nedarīsiet, vai ne? Es jūs ļoti lūdzu, jūs nedrīkstat to darīt. Tomēr, ja es raganai neko neteikšu, sacīja mister Tamnus no jauna sākdams raudāt, viņa tik un tā uzzinās un pavēlēs man nocirst asti, nozāģēt raugus un izplūkāt bārdu. Viņa pamās ar savu burju zīzlu un pārvērtīs manus jaukos, šķeltos nagus par briesmīgiem masīviem zirga nagiem un ja viņa būs sevišķi dusmīga, viņa pārvērtīs mani par akmeni, un es būšu tikai faunas statuja viņas šausmīgajā mājā tik ilgi, kamēr visi četri kēras paravēlas pils torņi netiks aizņemti. Dievs vien zina, ka tas notiks, un vai vispār notiks. Man ļoti žēl, mister Tamnus, Lūsija sacīja, bet lūdzu, ļaujiet man iet mājās. Protams, es ļaušu, piekrīt Fauns. Protams, man tas jādara, es to saprotu. Skaidrs, ka tagad, kad esmu ar jums iepazinies, nevaru jūs nodot raganai. Mums žigli jādodas prom. Es jūs pavadīšu atpakaļ līdz latērnas stabam. No turienes jūs taču atradīsiet ceļu uz rēbju skapi ukšās istabas zemē. Protams, atradīšu, Lūsija teica. Mums jāiet pēc iespējas klusāk, sacīja mister Stamnus. Viss mežs ir pilns ar raganas spiegiem, pat daži koki ir viņas pusē. Viņi piecēlās pat galdu nenokopuši, un misters Tamnus no jauna atvēra lietus sārgu, paņēma Lūsiju zem rokas un izgāja ārā sniegā. Atpakaļ ceļš bija pavisam citāds nekā ceļš uz faunalu. Nerunādami ne vārda, viņi pat tumsu zagās, zakšus uz priekšu, cik ātri vien spēja. Lūsija atvieglot uzelpoja beidzot sasniedzot laternas stabu. Vai jūs no šejienes atradīsiet ceļu atpakaļ, ievas meita? Mr. Stamnus jautāja. Lūsija cieši raudzījās tālumā un starp kokiem saskatīja dienas gaismai līdzīgu kādu blāzmu. Jā, viņa sacīja, es redzu drēbis kapja atvērtās durvis. Tad skrieniet mājās, cik žīgli vien varat, mudināja Fauns, un vai jūs man piedosiet to, ko gribēju izdarīt? Nu, protams, piedošu, Lūsija teica un sirsnīgi paspieda Faunu rūku. Ceru, ka manas dēļ jums nebūs briesmīgas nepatikšanas. Laimīgi, laimīgi ievas meita, viņš sacīja. Vai es drīkstu paturēt jūsu kabatlakatiņu? Lūdzu, Lūsija atbildēja, un cik ātri vien kājas nesa, skrēja uz tālās dienas gaismas pusi. Pavisam drīz viņa sajūt nevis asos koku zarus, bet mīksto kažoku pieskārienus. Zem kājām nevis gurkstošais sniegs, bet ēļu grīda – Tad pēkšņi lēciens, un viņa bija atpakaļ tukšajā istabā, no kurienes sākās piedzīvojums. Meitene cieši aizvērs kapja durvis un vēl smagi elsodam paskatījās visapkārt. Joprojām lija lietus, koridorā bija dzirdams pārējo bērnu balsis. Es esmu šeit, Lūsija kliedz, es esmu šeit, es atgriezos, viss kārtībā!